ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmli bo'lsangiz shoyat tinglashgan bo'lsangiz haris ilmdir bu har bir kechki dasturimizda so'z navbati mujohid birodarimiz muhsinga ilmli bo'lsangiz shoyat Aşka bulsanız hariz İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده مرحمت قلدي كي وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قنچدن قنچ قشلاق shaharlar borki o'z Robbisi va uning payg'ambarlari amridan bosh tortgandirlar. Fahasabnaha hisaban shadida. Biz ulardan qattiq hisob kitob olganmiz. Va'azzabnaha azaban nukra va yomon azob bilan azoblaganmiz. Fazaqat va bala amriha va kana aqibatu amriha khusra. Bas u qishloq shahar o'z ish qilmishlarining ziyonini tortganlar. Va kana aqibatu amriha khusra. Ana ular o'zlari qilgan ishlarining oqibati xusron, halokat bo'ldi. A'addallohu lahum azaban shadida. Alloh ular uchun oxiratda ham qattiq azobni tayyorlab qo'ygandir. Mana bu oyatda Allah subhanahu wa ta'ala kimlar uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham azob borligini eslatyapti. Ularki Allah subhanahu va taoloning amridan va payg'ambari Muhammad alayhi salomning buyruqlaridan bosh tortgan kishilarga o'zining azobini tayyorlab qo'yganligini va bu dunyoda ham, qiyomatda ham ular uchun azob borligini eslatyapti. Fattaqullaha ya ulil albabillazina amanu. Ey iymon keltirgan aql egalari, Allohdan qo'rqinglar. Qad anzalallohu ilaykum zikra. Alloh subhanahu va taolo sizlarga eslatma Qur'onni nozil qildi. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور Alloh subhanahu va taoloning ochiq oydin oyatlarini sizlarga tilovat qiladigan Muhammad alayhissalom elchini yubordi. Mana bu elchiki sizlarni zulumotlardan nurga chiqarishlik uchun va iymon keltirib solih amal qilgan zotlarni zulmatlardan nurga chiqarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambari Muhammad alayhi salomni yubordi. Va man yu'min billahi va ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abada. Kim Allohga iymon keltirsa va solih amal qilsa uni ostidan anhorlar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlarga kiritur. Qad ahsanallohu lahu rizqo. Ba tahqiq Alloh uning uchun go'zal rizq qildi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga hijrat diyorini amal maydoni qilib berdi. Oqil insonlar o'z vaqtlarini zoya qilmaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Innalloha farada faraida fela dayuha. Allah taolo bir qancha ishlarni sizlarga farz qildi. Uni zoya qilmanglar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo farz qilgan amallarni qilmasdan tashlab qo'ymanglar. Va hadda hududa chegaralarni chegaralab berdi. Fala ta'taduha Allah subhanahu va taolo chegaralab bergan chegaralardan tajovuz qilib o'tib ketmanglar. va harrama ashyaa bir necha narsalarni Allah subhanahu va taolo harom qildi. G'ibat bo'lsin, to'xmat bo'lsin, birodarni qonini ichishlikka o'xshagan bir amallarni qilib qo'yishlikdan Alloh taolo bizni qaytarib, mana bu amallarni Alloh taolo harom qildi. fala tantakihuha ularni buzmanglar ya'ni Alloh subhanahu va taolo harom qilgan amallarni qilmanglar va sakata an ashyaa rahmatalakum g'ayra nisyanin Alloh subhanahu va taolo unutganligidan emas sizlarga rahm qilganligidan ba'zi bir narsalar haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda zikr qilmadi. Ba'zi bir narsalar haqida Alloh taolo so'z ochmadi. Buni Alloh taolo bilmay turib qilmadi. Alloh taolo siz bilan bizga rahm qilganligidan ba'zi bir narsalar haqida Alloh taolo so'z ochmadi. Mana bugungi kunda islom ummatining ichida tafriqa bo'lishligiga sabab bo'lgan amallar ham shundan iboratki, ba'zi bir ilmimiz yetmagan masalalar haqida tortishamiz. Bilib bilmasdan g'ibat qilamiz. Albatta bu birodarlarimizni hayotda ko'ramiz, shuning uchun aytishlikka majburmiz. fala tabhathu anha ular haqida bahs qilmanglar Alloh subhanahu va taolo so'z ochmagan narsalar haqida bahs qilib musulmonlarning kuchini ketkizmanglar Umar radhiyallohu anhu marhamat qiladilarki hasibu anfusakum qabla an tuhasibu ertaga qiyomat kuni hisob kitob qilinmoqligimizdan oldin o'zlaringizni hisob kitob qilinglar dedilar ulamolardan bir kishi aytdiki, "Lan yuslaha akhiru hadhihi ummati illa bima salaha bihi awwaluha." Mana bu ummatning oxiri hech ham isloh bo'lmaydi. Ummat mana bunday tafriqalar yuzasida yuraveradi. Ummat kofirlarni qo'l ostida qiynalib ketadi. Lan yuslaha akhiru hadhihi ummati illa bima salaha bihi awwaluha. Bu ummatda avvali nima bilan isloh bo'lgan bo'lsa, bu ummatning oxiri ham shu narsa bilan isloh bo'ladi. Bu ummatning oxiri Qur'on va sunnat bilan isloh bo'ladi. Bu ummatning oxiri qilich bilan isloh bo'ladi. Bu ummatning oxiri boshqa narsa bilan isloh bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-i Karimda marhamat qiladi. Astaizu billah ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfa. Ey iman keltirganlar, agar sizlar zahfa bostirib kelayotgan kofirlarga yo'riqib qolsalaringiz fala tuvalluhumul adbar Dubur sizlar orqa o'girib qochmanglar. Bugun biz dushmanga shunday ro'baro turibmizki, dushman bizni qarshimizda turibdi. Dushman bizni tepamizda uchyapti. Lekin ertaga biz birodarlar dushman mana shu mintaqalarga oldimizdan chiqib turadigan bo'lsa, birodarlar biz sobit turib berishligimiz kerak. Chunki bizim Muhammad alayhi salom payg'ambarimiz masxara qilindi. Lol masjidda minglab onalarimiz shahid bo'ldi. bugunga kelib bizga joy bergan ansorlarimiz shahid bo'lib bizni yo'llarimizga tashlab ketilyapti. Mana bu narsaga biz javob berishimiz kerak. Agar mana bu narsaga biz javob bermasak, ertaga qiyomat kuni holimizga sal qo'polroq qilib aytganda, holimizga maymunlar yig'laydi. Chunki biz ertaga qiyomat kuni Muhammad solomni Havzi Kavsar bo'ylarida qo'llaridan suv ichishlikka biz umid qilganmiz. va Alloh taoloning huzurida biz Muhammad alayhissalom bilan birga bo'lamiz deb Alloh taolodan so'raganmiz. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu Ey iymon keltirganlar, agar sizlar kofir jamoatiga yo'liqib qolsanglar, Fasbutu Alloh taolo aytayaptiki, sobit turaveringlar. Sobit kalimasining ma'nosi shundan iboratki, mustahkam turishlikdan iboratdir. Agar sizlar kofir jamoasiga ro'baro kelsanglar, sobit turaveringlar dedi Alloh taolo. Va zikrulloha kaseera. Allohni ko'p zikr qilingna, Allohni ko'p eslangna, la'allakum tuflihun. Shoyatki sizlar najot topsalaringiz. va atiulloha va rasulahu. Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar. Va la tanaza'u. Sizlar talashib tortishmanglar. Fatafshalu va tazhaba rihukum va sizlardan rih musulmonlardan bir xushbo'ylik ketib, ularni muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Vasbiru Alloh taolo amr qildi, sabr qilinglar. innallohi ma'as sabirin Albatta Alloh taolo sabr qilguvchilar bilan birgadir. Albatta u zot bizlarni imtihon qiladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qildi. minal wal وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin Biz sizlarni xavf qo'rquv, jo'l, ochlik va mollarni, jonlarni, mevalarni kamaytirish kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Alloh taolo bizni imtihon qiladi va mana bu imtihonlarga sabr qilguvchilarga Alloh taolo o'zining payg'ambariga aytayaptiki, "Va bashiris sobirin", sabrli kishilarga bashorat bering. "Va lanabluwannakum hatta hatta na'lamal mujahidina minkum vas-sabirin. Alloh taolo sizlardan sabrli bo'lgan kishilarni va Alloh taolo sizlardan Alloh yo'lida kurashadigan kishilarni hatto bilgunicha sizlarni imtihon qiladi. Albatta Alloh taolo bizni bir qatra suvdan yaratgan zot, albatta u bizni biladi. Va lekin mana bu narsalarni Alloh taolo tashqaridagi insonlarga ham ko'rsatib qo'yadi. va nabluva axbarakum va sizlarning holi xabaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz dedi Alloh taolo. Birodarlar, ertangi imtihonlarga o'zimizni tayyorlaylik. Albatta mana bu qo'limizdagi 5 ta barmoqlarimiz barobar bo'lmaganidek, jamoatimizdagi birodarlar ham o'zaro barobar emas, amalda bo'lsin. har tomonlama ular barobar emas. Ba'zi bir birodarlarimiz bor, 20 yillik mujohidlar bor, 15 yillik mujohidlar bor, 5 yillik mujohidlar bor, 10 kunlik mujohidlar bor ichlarimizda va 1 kunlik mujohidlar bor. Va mana bu mujohidlarga o'zining iymon darajasida va un bilan muomala qilishlikda xossatan mana shu yerdagi mas'ullarimiz o'zaro muomalalarni chiroyli qilishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, yassiru sizlar yengillashtiringlar va la tuassiru sizlar og'ir qilmanglar. va bashiru sizlar bashorat beringlar va la tunaffiru sizlar nafratlantirib koymayna Ya'ni biz sabablik ba'zi bir birodarlarimiz nafratlanib qolmasin. Chunki biz Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi ibodatlarning cho'qqisi bo'lgan jihod ibodatini qilyapmiz. Mana bu jihod ibodatini qilyotgan inson xulq jihatidan, odob jihatidan, o'zaro birodarlarga muomala jihatidan bular yaxshi muomalada bo'lishligi kerak. Chunki biz yer yuzida shariatni qoyim qilaman degan insonlarmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, innal islami bada'a g'ariba. Albatta islom g'arib bo'lib boshlandi va seya'udu g'ariba kema bada'a. Xuddi boshlanganidek g'ariblikka qaytadi. Fatuba lil g'uraba. G'ariblarga tubo jannati bo'lsin dedilar. Shunda sahobalar so'radi: ular kimlar ya Rasululloh deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki, allazina yuslihuna ida feseden nas G'arib insonlar shunday kimsalarki, odamlar buzilib, odamlar fasod bo'lib yurganda o'zlarini isloh qilib salohiyatda bo'lgan kishilar dedilar. Wallahi mel faqra axsha alaykum rasululloh sellem alayhi va sallam aytdilarki Allohga qasamki sizlarning ustingizda qo'rqadigan narsa kambag'allik emas ya'ni men sizlarni kambag'al bo'lib ketishlaringdan qo'rqmayman Walakin axsha alaykum an tubsita ad dunya. Walakin ustingizda qo'rqadigan narsa sizlarni dunyo xursand qilib qo'yishligidir. Ya'ni arzimagan dunyo ne'matlari qalblarga kirib borishidir. Kama bu sitot ala man kana qablakum. Sizlardan avval o'tganlarni ham dunyo zeb zinatlari xursand qilganidek. Fatanafasuha kama tanafasuha va tulhiyakum kama alhatum. bir-birlari bilan musobaqalashib, shuning oqibatida ularni halok qilganidek sizlarni halok qilib qo'yishligidir. Ya'ni bugungi jihad ibodatlari bo'layotgan paytda dunyo ne'matlariga qiziqib, savdo sotiqqa qiziqib ketishlik, birodarlar, bu aqllik odamni bir o'yiga keladigan bir so'z emas bu. Biz bugungi kunda muhim bo'lgan narsalarga e'tibor berishligimiz kerak. Birodarlar, bu qornimizki bir to'rg'am qattiq non bilan ham to'yadi. ki biz dunyo ko'zaynagi bilan qaramaylik, islom shariat ko'zaynagi bilan qaraylikki, vatanda xoridik, ibodatlarni shariat buyurgandek qila olmasdik. Hatto muslima singillarimizni ustidan hijoblar tortib olingan paytida birodarlarimiz namoz o'qiganligi uchun uydan tavuq qisingari ushlab ketilgan paytda biz bu kofir jamoatiga javob bera olmaganmiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərgi hijratni nəsib qıldı. Xorlikdən izzətke çıqardı. Mana bu hijrat diyorida biz harbiy təlimlədən öttik. Və dushmanga zərbə berişlikkini Allah ta'ala bizga nəsib qıldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar. La izzete illa bil cihat. İzzet yok. magaram mana bu cihat bilen bar. Eger bizge izzet kerek boledigen bo'lsa, jihod ibodatini qilamiz. Dushmanga biz zarba beramiz. Ustoz Tohir aka to'rtta davlatga jang boshlab qo'ygan va mana bu jangni ustozi shogirdlar oxiriga yetkazib qo'yish kerak. To'rtta davlatga Pokiston davlatida, Afg'onistonda NATO bloklariga, Tojikistonda va O'zbekistonda ustoz Tohir aka jangni boshlab qo'ygan. Mana bu janglarni inshaalloh oxiriga yetkazamiz. Ustimizda Albatta mana bu og'ir yuk bor. u ham bo'lsa shariatni Alloh taoloning buyruqlarini biz qoyim qilishlikka harakat qilamiz. Birodarlar, islomiy jamoat, jihodiy guruh degani biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Bu islomiy jamoatga porlab kelib, porlab ketadigan bu kaptarxona emas bu. jihodiy jamoat degani bu nizom degani, islomiy armiya degani bu. Kofirni ustiga borib turib, buni o'ldiradigan bu islomiy armiya bu. Ertaga biz kofirga shunday zarba berishligimiz kerak. Hattoki Muhammad alayhissalomning davrlarida Muhammad alayhissalomni da'vatlarini qabul qilmaganda u kishining ashablari dushmanni ustiga bostirib borib kuch bilan olib qo'ydi. Shuning uchun birodarlarimizga biz nasihat qilamizki, mana bu jihad maydoni imtihon maydoni. Ba'zi bir birodarlarimiz ketib qolsa, biz birodarlar bunga xafa bo'lmaylik. Falonchi kishi jamoatdan chiqib ketibdi desa bunga xafa bo'lmaylik. Bu imtihon maydoni. Bu maydonda Alloh subhanahu va taolo o'zi ushlab qolgan insonlarga turadi. Birodarimiz Isomiddin aytgandek, bu jihad maydoniga Alloh taolo ikki toifani olib chiqar ekan. Yo jannatni eng yuqoriga cho'qqisiga olib chiqishlik uchun Alloh taolo bu hijrat jihad ibodatiga olib kelar ekan. yoki jahannamni eng pastki qismiga olib kirish uchun Alloh taolo mana bu hijrat jihad ibodatiga olib chiqar ekan. Bunchalar alamlik, bunchalar tilak, bunchalar yig'laysan, yig'lama. Bu yo'lni men tanlab oldim bilim birlan. Tasdiq etdim tilim birlan, dilim birlan. Achinmayman yuz ko'rishsam o'lim birlan. o'tmishlarda qolib ketmas mujohidlik, lek har kimga nasib etmas mujohidlik. Robbim guvoh qalbimdagi ixlosimga. Jangohlarda uchramayman sarosimga, qo'shilsam gar jihod bo'lmish marosimga, endi menga kasb bo'lsin mujohidlik, chin rijolga nasib bo'lsin mujohidlik. Zanglab qolgan qurollarni sayratinglar. Uxlab qolgan musulmonni uyg'otinglar. Asli qanday yashashlikni o'rgatinglar. Yaratganga itoatdir mujohidlik, tag'in eng zo'r ibodatdir mujohidlik. Bu bir yo'lki munofiqlar dilin g'ashlari, muhrlangan yuraklarni o'tga tashlar, tushunmaslar o'z diniga jafokashlar, munofiqqa bugun qo'rquv mujohidlik, mu'minlarga katta orzu mujohidlik. Oqlagay u avvalni ham, oxirni ham. Ko'rsatar u kurashlarda mohirni ham, o'zbeklardan tanlab oldi Tohirni ham jannat sari iltib qo'ysin mujohidlik, yahudlarning ichin o'ysin mujohidlik. Mujohidlar qiyos dengiz durlariga burkanarlar tag'in jannat nurlariga munosibdir jannatni pok xurlariga mu'minlikka dalolatdir mujohidlik islomda chin adolatdir mujohidlik. Insonlar kelardur bu dunyo tamon. Imtihon bo'larmiz hamon va hamon. Unutmang do'stlarim bu foniy zamon. Bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz tamon. Unutmang ey do'stlarim bu fani zamon bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz tomon Shuning uchun ba'zida qilurman da'vat Ko'rmoqdasiz bu yo'lda yo'qdir halovat Shuning uchun ba'zida qilurman da'vat ko'rmoqdasiz bu yo'lda yo'qdur halavat. qilmangiz ey do'stlarim qilmang xiyonat qo'limizda Qur'an bugun amanat. qilmangiz ey do'stlarim qilmang xiyonat qo'limizda yetim yesir ko'pdur amanat. unutmang Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Unutmang ey do'stlarim bu foniy zamon. bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz tomon bir kun biz ham ketarmiz Robbimiz tomon